agashitsi agashitsi ni ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'akaranga k'abarurira amahoro neza mwebwe muwandanya kumviriza radiyo y'isanganiro kaze mu kiganiro agashitsi mu gashyitsi k'uno munsi tugaruka ku nsiguro y'amwe mu majambo abarundi baho hambere bakoresha mu gukeza umubyeyi yibarutse muteramanye na bera irakoze ari mu mugwi ndangakaranga abeza kino kiganiro mwagiteguriwe nanje ala dezihebukeye neza sangwa ikaze tugende kumbure ku bijyanye n'isiguro amajyamba eh, ari muri byo gukeza umubyeyi eh. ariko mu kugira tuyishikire kubera iki batangura gutera impundu impundu igaragaza umunezero ufise kunezerewe sibyo eh. uranezerewe ubwira utere impundu hamara uje utangura gukeza umubyeyi iyi mpundu kubera iki bavuga ngo simba imanga bavuga ngo simba imanga kubera aho hambere hahise inda yarahitana abantu benshi ni ukuvuga yasimbye urupfu yasimbye imanga ko yashikanye umwana bari hmm. ngaho iyo manga tuvuga ni urupfu yasimbye gupfa basi dufate ni ukuvuga iyo nda ntiyamuhitanye ari muzima arafise n'umwana bari kumwe ntiyamuhitanye ntiyapfuye imanga bavuga ngaha ni gupfa bakamuhamba baca bavuga ngo imana icane yego imana iba yacanye nyine wari inzu usimbye imanga imana yacanye ni ukuvuga n'ibiri imbere irabibona izo bikurabira gucacanya hari irivuga gucacanya bisiguriye aho cacanya nk'urucaca urucaca n'icyatsi mu gukura kirarandarara ni icyatsi mu gukura kirandaranda ni ukuvuga bamwifurije agwire acacanye agwire hirya no hino arandarare nkabandanya ni ukuvuga rero uru rucaca ni nka bya bindi tubona bita umurandaranda kigenda kigajya gushika kure mhm. mm. hanyuma uh, baciye bavuganaho ngo sehuzana sehuzana ni ukuvuga amwifurije gusubirayo kuvuga hariyo abandi se nagende kuzobyara umwe umwe mugabo benshi mugabo haze umwe umva kamwe kamwe kadasema se ntigaseme nyine yego ko ibyo bintu by'imizi by'imibyo baziririza ku mahasa nibyo banka baca bakunda umwana umwe umwe agashitsi hanyuma baca bavuga ati horera gutega mm. horera gutega nk'umutanga badukoresha mu guha amata abana baca batwita utunuma uwo mutanga rero niwo baca bagira bati horera gutega nk'umutanga yego horera gutega nk'umutanga wumva uwo mutanga cyamwa ibyamwa badafungura mugabo by'akamaro mm. ni ukuvuga nawe ariko arabyara ariko azana abana bazogira akamaro kandi batazobajya mm. yego ni imvugo ngereranya baca bavuga ngo hakurira ku rutaro hari irindi jambo bagira bati kira umwana w'uwundi uwo mwana w'uwundi ni kubera iki amukire kubera iki umwana w'uwundi ni ukuvuga nakubwiye aho hambere hahise utabyaye ntateka waba ufise mu muryango rero umaze gushika mu za bukuru barashobora kuguha akana kagusahiriza kakaguha amazi cyangwa utundi dukorwa nyine ushobora kugatuma mugabo urumva ntibashobora kumutuma nk'umwana w'iwawe umwana yakumereye umushatsi mu nda n'uwamereye umushatsi mu nda y'uwundi ntashobora kugukunda cyangwa ngo akubahe nk'uwo we wibyariye kuvuga rero baba bamukeje yuko akize kuzotuma umwana w'uwundi urumva umwana w'uwundi ntakugamburukira kuko n'uba uri nyine yego nawe yo kugamburukira si cyo kimwe n'uwo mwasangiye mbere y'uko mudusigurira rumwe rumwe kiramanda kirarusizi kirantahangwa reka ngo kiranamusumba uwo n'umusozi iyi misozi n'izi nzuzi ni kubera babibwira umubyeyi ibyo barabibwira umubyeyi ko nk'ubu uye dufate nimba umubyeyi avuka nko hakurya y'uruzi dufate ni ukuvuga araronsa uwo azicunguza azotuma n'aho azoba ashaje ntizizoba zikimutwara izo nzuzi ageze mu zabukuru araronsa uwo azicunguza azotuma azoshobora kuhanyaruka aho hantu n'iyo misozi ntazosubira kuyiduga aricunguye muri make yabisimbye mm. duhereye rero ngo kirampanda aha ni kubera iki bacavuga ngo kirampanda ngo ntiruguhanda ntirumuhanda kuko urumva nago nyine n'uruzi ntirukimuhanze yicunguye araronsa umwana nawe azotuma nicyo bavuga ati kirampanda kirarusizi ntirugusiza warujabutse ntugisubire inyuma kurujabuka kirantahangwa ntiruguhanga warujabutse umusozi nawe baravuga ngo kiramusumba ntugusumba ni ukuvuga hafise igihagararo kinini runini gusumbana uwo musozi yego ni bimwe nakubwira mu muryango wabyaye waragira iteka kwa wa mbere yahise udafise umwana si ibi by'ubu uye amajambere yaje bashobora kuvuga bikomeza iki mu migenderanire y'abantu cyangwa mu miryango mu migenderanire y'abantu cyangwa mu miryango bikomezanye n'urukundo nk'impanuro kumbure hariho ugira ati gukeza canke nka kumwe ko guhoza umwana n'ingabirano canke umuvyeyi wari we wese arabishobora umubyeyi uwo ari we wese arabishobora sinovuga ngo n'ingabirano kuko si ngombwa ngo ukoreshe aya majambo je nakoresheje ushobora gukoresha ibindi wumva wo mwifuriza vy'ivyiza ni byinshi mugabo basi ako karanga kakabaho dushake tube dukeyi mugabo ako karanga kabe kagumeho vyoba vyiza ni ikiganiro agashyitsi cuno munsi giciye kigarukira twari twashimikiye ku nsiguro y'amwe mu majambo abarundi baho hambere bakoresha mu gukeza umubyeyi yibarutse murakoze mwebwe mwumvirije kino kiganiro arakoze bera irakoze ari mu mugwi ndangakaranga abeza twateramanye kuri mikoro mwari kumwe nanje Alain Desire neza naho butaha agashitsi agashitsi ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'akaranga k'abarundi